iritzia zer diozu hortaz galdera horiek usu entzuten ditugu eta usu egiten ditugu ere gure buruari. Adibidez, amama filma aipatzen entzuten ginen orain txetan dola biegun nire iritzia eman dut filma hortaz, eganez biziki maitatu nela. Ez dut uste influenziatua izan nizan, zenta ikusi dut eta segidan eh, ideia hori atera zait burura. Bon. Ebe, gure iritzia, gurea ote da galderazko ikorra uh, honekin, ala gehiengoak influenziatutako iritzia ote da. Bistanda denek jaren dugu gure iritzia dela eta ez da hauzoak ala diolako nik ere hori pentsatzen dutela. Bai, bai, bainan, uh, zientziak ez du hori erraiten. Eta zientziak erraiten duen guzia sinesten dugu hemen hitz eta putz. Eman beraz, Ara espikatuko zit dena. Bideo bat, interneten hitz eta putzen lagun batek bidalia. Galdera horren inguruan. Hainbat bideo proposatzen dituzte geheran galdera desberdinen inguruan. Adibidez, usainek gure erosteko manera influenziatzen ote dute. Edo, beste galdera hau, arazo bat baldin badugu talde batean konfiantza ukaitena lote dugu taldearen gan gure laguntzeko. Anonimo batzuek egiten dituzte bideo esplikatibo hauek. Ez dira anonimus, anonimus, bainan bon baute olako estilo hori. Hacking soziala egiten dute, zer da hacking soziala. Hacker hitzetik eldu da bai, baina haiek dioten bezala. Ez du egan nahi, zuen ordenagailuko informazio privatuko, privatu guziak begiratzen jostatzen direla. Edo alderdi sozialistaren webgunea akatzen dutela. Haking lehenik eta behin sistema baten ulertzea da, izan sistema baten ulertzea, ala uh, gure labearen sistema adibidez, hori zaiten ala. Beraz hemen gure ingurumenaren eh, ingurumenari interesatzen dira ingurumen sozialari uri ulertzea eta ber eraikitzea dute helburu. Beraz eh, Berri, eh, berriz gure galderara titzutzeko gehiengoak influenziatzen ote du pentsatzen duguna. Ba bai, esperientzia sozialaren arabera, ala da, konformismoa frogatzeko esperientzia bat egin zuten. Esperientzian denak, konpliseak dira, bat salbu, Eman ezagun gela batean amar dira. Amar eta denak behar galderari erantzun behar dute. Kasu untan, beraz, egiazko esperientzia zientifiko untan, uh, makila batzu, mahaztuak ziren, uh, makila baten luzaera erakusten dute, eta ondoan, hiru proposamen badira, eran behar dute, zoin den lehen makilari uh, ber uh, einean eltzen zaiona, Bon, berbaztu zi ulertu, ez da biziki, simple espikatzea itzekin soinuarekin berdin, hobeki ulertuko duzie. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Bon, berdin gehiengoak ezagutu duzue ahots hori, zelin Dion da. Gaixo aktualitatean zen azken egun hauetan artista, ebe gela hortan galdera hau izango da, noren ahotsa entzuten duzie, eta denek eranen dute Benito Lertxundi. Bon, bai, absurdoa da berbaena adibidea, baina gaurko inspirazioa hau nuen. Eta esperientziak, esperientziak erakusten du hemen, komplize ez denak berdin edo bergauza eranen duela. Benito Lertxundi entzuten duela. Alta, ezakotu du zelin zela baina denek konbentziturik eraiten baitute ala dela berak ere ala eranen du. Eta pentsa, prentsarekin bergauza da. Nik erraitzen badautziet Benito Lertxundiren kantu bat dela hau. Astero pasatuko dut gainera, hori eganez eta berdin norbait mintzaraziko dut kantu horta erranez, bai Benito Lertxundik kantu biziki edera egindu, unekilan. Bon, behar badaz nauzi esinitxiko, spaitut beste edabide batzu bezain bat arteko influentzia edo sinesgarritasuna, ez dakit. Baina, eh, telebistak erraiten duen guzia, sinesten duzi ez, Jean-Pierre Pernoak raiten badu, egia izango da. Conformismoa deitzen da. La peur de l'isolement, la crainte d'aller à contre-courant sont plus fortes que la défense de l'exactitude. Edo bekiranik eh, nahiago dugu makurean izan taldean arrazoin ukan baino bakarrik. Bideo untan espikatzen duten bezala, askiongi egina da bideoa. Bon, bere hau txantzun uzie, piskat kakingarria txamaiten dut geran erran, hogei minutuz genera entzuteko luze da, baina nintesgarria. Le sociolog Sarganik et ses collègues ont fait participer 14.000 internautes en testo. Hori ara, entzun uzia piskat kakingarria. Ondoko gaia ere nintesgarria da, musika eta guk maite dugun musikaz baina baita, ze einetan influenziatuak dira gure gustuak interesgarria hemen ere. Hacking sozialak interesa piztu baita utziete, uh, eh, hacking sozial blog puntu word eta bideo gehiago. Telebista putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, Bete, musika influentzia ipatzen baitugu, eman dezagun hor, esperientzia nera ipatzen dute, uh, gaur egun interneten uh, musika entzuteko guneetan, emaiten dute adibidez artista bat hautatzen duzie, Zelindio, adibidez, eta beraz eh, lehenik agertzen da gehienik entzuna izan den kantua. Eta hor, be, sistema simple da, norbaitek entzuten du, amar pertsonek entzuten dute, beraz eh, hau izango da zerrenda buru, eta jendeak etorriko direlarik entzutera Zelindio, Dion, joren ira ikustera zein den gehienik entzuna dena, beraz hori entzunen dute, pentsatuz hau dela gehienik entzuna dena, eta maitatuena dela, beraz, kantu oberena dela. Urektu duzie, segitzen hauzie, badok puntu eusen, bergauza eginen dugu, ea, goazen ikusterat, kantu guziak kontutan harturik orotarat entzunak izan diren musiken artean, zoin den gehienik entzuna izan dena, izango da beraz, kantu oberena delako, urektu duzie sistema, berri txarrak taldearen lemak aingurak eh, hau da gehienik entzuna izan den kantua. Beraz, hau entzunen dugu! Berritxarrak lemak aingurak eta erran bezala badok puntu eusen eh, duen musika guzia harturik kantu hau da gehienik entzuna dena ondotik eh, anariren bi dira esian eta peti beraz bosgarren erran bezala eh, lehen espikatzen nuen bezala hori da gehienik entzun dena olako sistema bat ez du erran hori dena kantu oberena ulertu duzie dena Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz hapitz. Hitz eta putz. Laster, jota beuari hor zero zazpik gurekin ikusten otor biltzen ari dela. Bainan, uh, eh, lehenik bi interneten sartuko baikira laster ere uh, gure kronikalariarekin. Interneten uh, eh, zeberi, kanaldude puntio tebek uh, astero bezala bere uh, berrikuntzak ateratzen ditu. Asteuntan, hertzetan emankizuna, uh, radiokultura eta kanalduderen emankizunaren gomita ekiza da. Ikus gaiduzi esarea Bizkaian, ondotik eh, porrot ikusten hemen Beskoitzeko ikastolan baitzen joen astean, eta handitzen, handitzen erreportai bat egin dute Beskoitzeko ikastolaz, dola bi urte hiru familiak abiatu dute hiru aurrekin zertan dira orain hemen ikusgai. Artzaro Festivala dokumentalaren estrena ere, uh, Artzaro Festivalakari, otxailaren iruan ustaritzeko latxagelan aurkeztuko dute, eta bestal bestalde bideoklip bat ere estrenatzen du kanal dek The Rodeo Idiot jain taldearen klip berria ikusgai baitu zie hemen interneten bestalde aipagaietan gaur kukusumusu aipagai aspaldiko partez kukusumusutik baztertua izan baita Mikel Urmeneta marazkilaria eh, Mikel Urmeneta marazkilaria aktualitatean beraz sortzailea izan zen bera kukusumusurena eta oita zazpi urte zuzendari artistikoa izan da, gatazkaino bat hemen izan da eta abisatzen du bi artikaintzina beste marka bat aurkeztuko duela, eh, beste jantzi marka bat, beste marazkilari batzuekin gainera, e, txema zantz, belatz, asisko dota marko marrazkilariek parte hartuko dute. Hortan, bi arraipagai izanen dugu entxegur hemen, ea, zer berritasunek hartzen daukuten, eta bi itzazeren hain aipatu Orson Welles, bideo bat baita hor xarean Euskal Herriaz egin baitzuen dokumental bat garaian, berdin ikusial izan duzu gure zinemetan berriki, eta interneten zati bat parte katua da azken horren hauetan, uh, pilotan ari dira aur batzu, uh, murru baten aurka, murruaren gainean idatzia da debekatua dela jostatzea pilotan, baina frantxesez idatzia dela espikatzen du hemen horzon eh, uh, eta berak dion bezala frantxesez idatzia da beraz Euskaldunek ez dute errespetatzen legea, Euskaldunek beti legea errespetatzen baitute, baina ez frantsesez idatzia delarik. Teknologia berriak, internet, sare sozialak, jota beguarriak zero zazpi, atxaldeon. Atxaldeon, iepi iepo jipi-jepo, eta gaur haipatuko dugu, uh, eh, behusua dugun zerbait hemen itzetaputzen, uh, eh, berra batzuk ez dutena erez, inoiz ikusi Twitter deitzen den, xari soziala, Twitter munduan sartzen gira aldaketa nagusi bat, mhm. aipatu baita? Bai, hori da, initz entzun da, eh, ezkinak entzuk humur bat zen, egiazkoa zen edo ez, Eunta berrogoi karaktereko mezuak dira hori hartiotik Twitteren eta aipatzen dute hori muga horren austea eta amak mila karakteretako mezuak egin ahal izaitea. Jakinik eh, hori dela Twitteren berezitasuna, ala ere, duitzen zaut, da mezu laburak idaztea eta hori partekatzea eta ez eh, tekstu luzeak. Hori da gauza trinkoak eh, egitea eta ara, albezain mezu zuzenak igortzea, berbada Facebook bezalako beste sare sozial bati konparatuz eh, hori eh, egiten duena zuzenago eta eh, eta Eta inenda? Eta e, iduriz eginen da martxuan berlik daike hasi. Abai. Ah, Ara, ofizial ofiziala ez da, bainan, eh, bainan bai, iduriz aski da, biziki sinez da. Batzutan olako informazioak botatzen duzte, ikusteko jendearen erreakzioa, eta txarren edo honen arabera egiten dute dute Hori da, eta hor gainera bada gauza bat, eta hainitz eh, erreakzio txar izan dira, uh mhm. -huh. Eh, zuria bezala, oaitan, eta e, burtsaren aldetik gainera zenta Twitter titulu, eh, bat batean eruri da eh, hori eh, dutelarik eta ara, burtsan direnek ere ez, ez baitute sinesten eh, eh, modelo hortan eta pentsatzen dute ara, beraz eh, ez dela ibiliko hori eta mhm. bon Twitterrek erraiten duena da, bere erabiltzaileen eh, baliatzeko manerak suegin dituela, eta gero eta gehiago, uh, jendek erabiltzen dituztela, lotzen dituztela, hainitz uh, txio elgarren uh, segidan, edo, eh, ten dute automentzioa edo zure zure txio bat behiz eh, mentzionatzea edo behiz eh, mm. zitatzea eta zure buruari errepostu emaiten naizira azkenean mm-hmm. eta hola egiten duzu holako tuitz egida bat. Bai. Eta hori ikusi dute, beraz batzutan badela behar gauza luzeako batzun egiteko. Eh, bada beste manera bat egiten dena da LT, zartzen ziren horiek, live tweet, zer zure... Uh, Ez da last tweet? Last tweet, barkatu. Ah. barkatu. Last tweet da last tweet. lengo bai, txio bai, hori bai, bai, bai, live tweet beste zerbait da, baina mm. uh, last tweet bai aitzineko txioari referentzia egiteko bai. edo last tweet edo ba, olako zabatzu. Eta pixka bat hori... Uh, eh, lengo tweet, martxan da. Bai, lengo tweet, martxan da. Eta, ara, horren haitzinean, um, pixkat, jantute, bon, behu gu proposatuko dugu, epe direktuki, txioa, luziago egitea. Mm -hmm. Konkretuki, itxuran eluke deus aldatu behar, Ikusiko duzu oinu tuitan euntabehogoi eh, eh, karaktereko, karaktereko zerbait, eta nahi balin baduzu luzatu, klikatu beharko duzu gainean, beraz eh, zure denbora lehoan ez da, ez da deus aldatuko. Azkenean ez dutena ikendu erez uai arteko formatu hori, laburak eta bainan posibilitate eman luzatzia. Ara, hori da, eta horren gibelean dena, azkenean, da uh, erabiltzaile gehiago erakartzea zenta ikusten dute, mm. Facebooki konparatuko dugu, eh? hori da pareko egaldo Eh, Facebook beti azten azten ari den momentuan, be Twitterrek pixka bat uh, eh, fronazionala bezala dugu eh, kristalesko uh, solape kristalesko plafoina unkiduela, duela, erdien ez da gehiago sobera azten. momentu baten buruan bere muga txemaiten duela, eta beraz beste erabiltzaile batzu, eh, beste usai batzu dituztenak sare sozialetan, behar bat gauza gehiago garatzeko, beren bizia gehiago kondatzeko, horien jinarazteko, manera bat litaikera. Hmm. Egia da, ez euh, duela bat ere berlekia, Twitterrek biziki tipia dela Facebooken, euh, Facebook, Facebooki komparatuz. Bai, eta horroak uh, eh, Twitterren pasatzen den denbora, erabiltzaileka, labujagoa da Facebooken pasatzen dena baino. Mhm, logikoa da. Logikoa da, mezuak eh, labujagoak dira, eta nahi dute justuki hori luzatu, hori zendako, uh, eh, publizitateak demora gehiago zikusteko, eta beraz horiek e, gehiago saltzeko. Mm, hori ere bada, zuko ez? Publistatei leku gehiago iteko ere dela. Hori da, leku gehiago, da, eh, ara ditzu bimanera, edo leku gehiago duzu hori aldean, edo denbora gehiago atxikitzen duzu mm. zure erabiltzailea eta kariago pagatzen duzu zure publizitatearen kokalekoa. Eta artikuluak partekatzeko banera bat ere izanen da, hola. Jota behu harriak zerozazpik zer diortaz? dio ikusi behar dela, zer izanen den, baina eh, mentu berean ginaraztea eh, beste erabiltzaile batzuk, akosen artean beren bizikusian nahi dutenak eh, kondatu Twitteran, be, behar badak gure joak azkenean pixka bat kutsatko ditola eta uh, artikuluak partekatzearena, orain arte interesgarria dena da, behar duzula, olako amu bat zari eta mm, be, azkenean kazeta batean kazeta eh, eh, bat irakurtzen duzularik bezala, batzutan irakurtzen zu bakarrik e, azpi titulua, eta Twitter da pixka bat horren bai. ekibalentea titulu hori, eta horrek berdauzu gogo eman gero klikatzeko zure zera zure loturaren gainean, eta pixka bat ala, hori galduko du ene ustez e, zuzentasun hori. Triste Zuzentasuna Bai, zuzentasuna. Bo, ebe, hola, Twitteren garapena ikusiko beraz martxoan. Sigituko duguna, Baduzuia aplikazio bat proposatzeko gaur. Bai, aplikazio bat, eta hori aski baliagarria izaiten aldena, berro batzuk jadanik erabiltzen dutena, bateri doktor ditzen da, inglesez, beraz, bateriaren medikoa. Bateriaren medikoa, mm. musikari lotia da? Ez, batere, ah, zure telefonaren bateriari ah, da. Bai, beraz, baliatzen da iPhoneetan, Windows-fonetan eta uh, Androidetan. -huh. Behingoan, so egin dut, eta eh, horrek uh, zendako balio du. Azkenean, uh, gibeleko plano batean ari diren aplikazioak hersten laguntzen zitu. Azkenean, uh, analizatzen du, zentabaikzu, aplikazioak uh, ez dira ahunt batzu ari dira gibelean kujitzen eta bateria hainit surgatzen dute eta laguntzen zitu horien esten. Ah. Ez, like, esku zeiten altzu eta gero uh, gomendio batzu emaiten, emaiten ditu, adibidez uh, eh, GPS-a ez duzu beti beharrik. uh, bateri doktorek reten alzu, ah, behar bada, behar zinuke itzali. Ah. Hori, edo beste mantuaz, beste, beste zure bateriak gehiago iraundezan. Eta bai, telefonako ino gehiago gauza sartzen dauzkigu burian pentsatzeko, sobera iten du, beharrik badela. Be, e, Ala ere, bai, eskuz e, aplikazio guzti horiek estea, izaiten alda neke eta berba ez gira ah. beti oartzen. Gaizuak. Bo, eta hori eranik, Baduguia nostalgia momentu bat hor. Ebe, nostalgia momentua bat, egun guan pixka desberdina izanen da, eta baina badakit uh, Y-koa, Belaunaldikoak ni bezala zirestenek, ba erduzula nostalgia dosia hori, eh? Zerta Y-an Belaunaldia? Uh, gure bela unaldi arantxa. amak uh, eh, urten inguruan sortu giren eh, horiena. Uh, mm -hmm. Bai, zu behar bada isa prima Ados. Ba, <laughs> <laughs> Belaunaldiko azira. Eta, ara, aski fite ezagutu dugunak eh, interneten eh, mundu hori aski gaztegin elarik. Eta horai da, zeta belaunaldia deitzen dena, eh, da horiek betidanik internet ezagutu dutenak. Ah. Internet sortu azerarik eh, besortu direnak. Huaiko gaztiak Huaiko gazteak. Eta ondokoak zein izain dira? <laughs> Berko da berriz... Eh, Berko da alfabaito bat sortu. Bai, berba da bai. Ados, eta? Eta beraz, uh, bai, be, kantu bat entzunen dugu, pixka bat uh, nostalgia, nostalgia pixkat eh, maiten duena. D'internet de l'époque, à, l'époque, il n'y avait pas l'époque. On ne googlisait pas, euh, on licossait sur l'icos. On se donnait rencard le soir sur MSN Aldatu da. Ara, pixka bat eh, erakusten dugu gaur egun nola den uh, eh, interneten mundu hori, lehen nola zen uh, da hori, eh, bizki ezaguna YouTube-en, uh, frantziako YouTube-lari segituenetarik bat, eta beste youtube ezagun batzuekin zoekin egin duen klipa bat, eta ara aski polita da ikusteko berba, zati bai, bat, bai. entzutea proposatzen dautzigu. Ez da gira bai, ez gira guaktzen garaian, ez zela bat ere berdin eta gaur egon ahont beste mundu bat En fin, yo warrior zero zazpi mile esker. C'était l'époque où quand tu surfais, tes parents ne pouvaient pas téléphoner. Norman, raccroche ton internet. Ni Deezer, ni Spotify. Eta laste ritzetaputzen eh, julengu girezen eh, iritzia entzungai eh, hemen eta beste jak lorten gutitan. Anaiz funosaz gure gomita izanen da, bake bideako kidearekin aipatuko dugu. Christian Tobira, Frantziako justizia ministroaren demisioaz, demisioaz zer dioten beraz. Bostak eta erdi momentu, zeuskal berriak zurekin merdadetar gaina. Christian Tobira gobernutik joan da bere justizia ministro kargua utzirik, desadostasun nagusi batengatik bazuala errandu hori da frantses nazionalitate kentzearen gaia. Christian Tobiraren kargualdi denboran eskualegian bake prozesua abiatu da, bake bideakoek onartzen dute ministroarekin mintzatze batzu izan zirela, Euskal Presuen urbiltzeaz eta egoeraz, bainan estela dela sekulan jeus gauzatu, eskualegiari begira hartu bidea segitu beharko duela bere ordezkoak iduritzen zaio Michel Venak miahitzeko zapesari dio bake bideak bake prozesuaren alde abiatu lana segitu beharko duela Jean-Jacques Urvoa ministro berriak eta presuen urbiltzea litzatekela eman beharreko urratxetarik bat. Atxaldeuntan paiseko lege biltzahian, kolet kapdeviel eskualeriko deputatuak salatu ditu, haiet baionako apespikoak edatu dituen mesuak, IVG edo nahitarako abortatzearen kontra Twitter, xare sozialian, holako hitzak iragan denbora batetako eraso sexistak direla, Marisol Turren osagari ministroak ahunt sustengatu du. Ahate gripa geldiarazteko gobernuak hartu dituen erabaki gogorren laguntzeko neurriak aipatu dituzte atzo senadoko lantalde batean, hortan zen Jean-Jacques hartu du gobernuak erabaki duen laguntza eta hortaz gain departamenduak eta eskualdeak ere indar bateginen dutela Jean-Jacques nahi luke tokiko ahate agazen zaintzea ere manera berezi batez. Suhiltzaile eskasari buru egiteko departamentukoz diz sokorri zentroak enpresa eta erriekin itzarmenak izenpetzen ditu behar ordu bat badelarik lan egiten duen suhiltzailea lanetik ateratzeko baimena ukan dezan eta bestalde Zdizeko presidenta den Pepe Lamirandeko hartarazten du suhiltzaile bolondrez eskas gorria dela eta zonbait kaserna tipi mehatxatuak ere direla bolondrez Londres faltaz. Asteuntako kanpoko mintzaldian, segitzen alko dugu orzaizen iraganden bake prozesuari buruzko debatearen bigarren partea. Dola mos bat eguzki urteaga, soziologoa, Mikele Paltza apesa, Anaifun Osaz bake bidea mugimendukoa, Frederik Espainiak senatura eta Jean-Pierre Macias universitalariak entzun ditugu bake prozesua zertaik heldu den, zertarako den, zertan den ere aipatu daukute. Aldiuntan, publikoarekin izan den debatea segitzen alko dugu. Astezken agatsuntan, behatzeuntan, euskari gatietan. Errepika, ortsegunean, oren batean, irureiko irratian. Vous reconnaissez être un gamin de merde. Vous auriez volé de, du fromage, des hamburgers vous comme il faut. Vous vous droguez hmm? Vous vous droguez Non. Tribunal emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kulturalea. Segitu, behaztik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Egunero goizeko amaiketan eta atxaldeko iruak territan, maia murua garekin. ez! Kultur alea. prentxarekin uh, eh, segitzeko hitz eta putzen uh, berria puntu eusen gai nagusi, emazten aurkako indarkeria eta behatzoa ipatzen ginuen eh, gertakaria eta hemen segida, zabaliako presondegian giltzapetuko dute umea leiotik bota zuen gizona, gizona umea leiotik botata hil zuen gizona zabalian espetxeratzea erabakidu beraz epaileak, deklarazioa deklarazioa hartu ondotik emakunde egiturak gaitzetsi egin du hilketa bota zuten lekuan kandelak eta oroitgarriak jarri dituzte hainbat herritarrek hori da beraz argazkitan agertzen dena berria puntu eh, beste artikut ah, beste artikut lu batzu zubarkatu loturik hemen gaiari ere berria puntu eusen Berrian bestalde tenore untan Sorbonako Unibertsitatean den itzordua Euskal Presoen egoera aztertuko dute, aztertzen dute gaur Sorbonako Unibertsitatean Parisen. Presoek bake prozesuan izan dezaten zeregin aztertuko dute, maiatzean eta irailean beste bi mintegi egingo dituzte leku berean. Hortaz, uh, segipena ere egiten du Marianne etxoperena uh, eh, berriako kasetariak segitzen al alduziena ere uh, berriako Twitteren edo Twitter bere Twitter kondua segituz eta laster ere bakebideakoa naiz funosar justuki gurekin izanen da. Eta beste gai bat eh, berrian, eh, lasterketa batzu prekaritateari lotuak, korreskales lasterketak Bilbo eta Bartzelona batuko ditu prekaritatearen aurka, mobistareko langileen jazko grebari lekukoa hartuta, sortzireun kilometroko errelebo martxa eginen dute laro gehi korrikalarik, eta hori otxailaren emezortzitiko gehi tabirat, prekaritatearen kontra erresistentzia kutsa bat eratu nahi dute, duintasuna aldarrikatzeko asmoarekin, amaika eragilek babestu dute egitasmoa berrian aipagaien. Ipar Euskal Herriko hitzan elkarrizketa bat eh, aldiz eh, Bertrand Lefebvrekin eh, eta mm, esaldi hau azpimaratua erdaldunei egokituz sustatu behar dugu Euskara Franz Bleu Peibaz kiratia ireki eta gaztetu nahiko luke Lefevre zuzendari berriak erdaldunak Euskarari interesatzeko asmoz Euskarazko orduak gutitu ditu bere ibilbideaz beraz hemen labur biltze bat eta ondotik berekin egin elkarrizketa bat irakurtzen alduze Ipar Euskal Herriko itzan. Argian bestalde gehien birziklatzen duena kaltetzeko tasak ezari ditu Gipuzkoako ondakinen kontsortzioak. Ondakinen kudeak eta Gipuzkoan hemen eh, ai, ap, ap, aipagai barkatu e, eta behori egintzen duten eh, jotak eta PS alderdiek erabaki dute 2008ko tasekin zigortzea kudak eta onena egiten duten erriak eta saritzea zabaren jokatzen segitzen dutenak eh, argian setasun gehiago eta argian bestalde elkarrizketa bat garbine biurunek gezurtatu du Podemosen lehen dakari gaia denik publiko egunka Tolosariak argitarat eman duenez, Garbine biurun Tolosara lehen dakariga izaiteko Podemosen agendan da, eta aldiz biurunek adierazidu gezurtatu du beraz berri hau Tolosaldeko atarian. beste eh, argian Europako eredu ekonomikoa eraldatzeko alternatibak aztertuko ituzte Bruselan, ekonomia sozial eraldatzailearen Europako lehen foroan inbat eh, errialdetako adituta eragileak bilduko dira argia beste hainbat edabide eta eragilerekin batera bertatik jarraipena egingo dute ostegunean beraz argian segitzen alko duziena simpleki eta bestalde AEK eta elduen Euskal Euskalduntze alfabetatzea, bideo bat hemen aekak proposatzen duen bideoarekin, izena eta urpegia jarri nahi dizkete aekan bizi esperientzia izan duten pertsonei, horretarako aekan Euskaldun duden lasarte horiako Juanma Iturri ondoren gana jo dute bideoan ikusgaiak. Kaseta puntu eusen, Christian Tobira aipagai, justizia ministroaren demisioaz hemen artikulu bat, eta bestalde infozazpi irratia, Amargaren urtemuga ospatzen du zorionak, titulu honekin, beraz infozazpi irratia gaur ere xare sozialetan nagusi, uh, hainbatek eh, beraz zoriontzen baitute infozazpi irratia, amar urte ospatzen dituelarik zorionak ere emendik. Eta media bazken ere eh, tobira aipagai, baita ortsaizeko supermerkatua ere, udaberrian hasiko direlarik Leclerren supermerkatuaren eh, be, obren abiatzea. Eta sudestekin bukatzeko, eh, tobira aipagai hemen ere, bere hitzak azpimarratuak, nire buruarekin bat egitea erabakitzen dut, bere burua espikatzen dolarik. Horiek beraz irakurgai, orain aldiz, entzungai, julen giraz. Bizi batek bestia beno habo balio dia. Habosenentako ez agapostu bageneza, gaurko sistemak kontraiura pusatzen du. Justoki, astehuntan, zenbaki berri bat elkida prentsan. Donc les 62 personnes les plus riches sur Terre possèdent autant que 3 milliards et demi d'êtres humains. Horrek eran nahi du, bisi sumaitek, beroitahamashei miliu, lauehunta beroitahameka mila, bi bisi balio dutiela. Et taha ou bakisie sentako. Ça, c'est le système de libre-échange, mon vieux. Ça, c'est le capitalisme. C'est la concurrence dans une société capitaliste. Pertsona sumaitek, bat beno Bill Gates est désormais largement plus riche que la Croatie et Mark Zuckerberg plus riche que le Mali, le Botswana, le Rwanda, les Fidji, le Lesotho, la Mauritanie et le Malawi combinés. Vous savez qu'il n'y a pas une personne sur Terre pesant plus de 100 millions de dollars qui a fait fortune de manière honnête behar lana cette concentration de richesse, dit le président d'Oxfam, rend très difficile un retour en arrière parce que cette richesse est souvent placée dans des paradis fiscaux et ne sert pas à produire ou à créer des emplois. Parce que la richesse apporte le pouvoir et le pouvoir renforce la richesse. lantsaigoen baten bozkatzia, tipien bat behar adibidez. Bena male uski, bak hotxak abeat izatia amesten dugu. Ez barin bagia heltuko e, usten dutugu sistema hortaz profitatzen, behin haien klubin txartzeko esperantxaekin. Eta bai, ala da, noiz bai txartzen giren klub hortan uh, laster gure gomita naiz funusas bake kidea, uh, Christian Tobiraren dimisioa aipatuko dugu. Musika pausaino bat, eh, berrian ere artikulu hau baita ere webgunean gaur, Kraftwerk taldea aipagai ezagutzen duzuen entzat hemen, beraz, berri handi bat, eh, Bilbon izanen baita taldea eta hori urrian eh, taldeak sortzi kontzertu eskainiko ditu eta horiek segidan ur, urriaren zazpitik ama laura tarituko dira zuzenean elektronikaren ikur den taldea eta disko bat eskainiko du egunero eh, beraz solako ezakit apening gixako bat erranen dugu, uh, egunero kontzertu bat beraz eskaineko baitu Bilboko Guggenheim Museoan, eta be interesa bali esagerak sarrerak salga izango dira otxailaren behatzitik aintzina, egunka kontzertuka irurogeita eurotan dira sartzeak, ha? eta mm, beraz eh, zinketa ez du balio, ez duzien sortzi sartze erosterik, ez baitute eh, usten, beraz, egunero joiten sartze kontzertu hoietarat, bakarrik kontzertu bat ikustenako duzie, disko bat egunero aurkeztuko dute. Hala, interesa duzien entzat. taldea musika elektronikoan garaikide izan zen eh, taldea proiektu berezi batekin beraz heldu da Euskal Herrirat urrian arituko dira sortzi egunez segidan egunero kontzertu desberdin bat Bilboko Guggenheim Museoan eta egunero beraz hoien eh, disko bat joko dute eh, irude formako kontzertu bat izanen da gauza lodi bat naski ala iduridu zinez berezia egunero irurogeita mar eurotan da sartzea beraz ez da deneri emana eraz dena den ez izte egunero joiten al kontrolatua izanen baita bakarrik txartel bat erosten al baituzie bref, interesaba duzie bintzat uh, eh, otxailaren behat zitik salgai dira sartziak gomitaren tenorea orain Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin obskali ratietan Eta gaur, egan bezala berria agertu da, Kristian eh, uh, Tobira, franziako justizia ministroak, bere dimisioa eman du, erreakzio hainitz izan dira, eta bakebidearen eh, erreakzioa ere bilduna nahi izan dugu, gurekin dugu. Anaiz, finuzaz, atxaldeon. Atxaldeon. Egan bezala beraz dimisioa, franziako ministroa rena, ze balorazio egiten duzi, olako dimisio bat ikustelakoan? Uh, eh, bo, lehen bat izango da, eta gero ikusi beharko da, ala ere, uh, gibeltasun uh, pixka batekin. Baina egia da, uh, eh, baduala, uh, ala ere, bilan uh, batekin, uh, prozesuaren uh, ikus begitik. Uh, Den uh, urtahileko manifestaldiaren lanketa egiten denean, inbat eragile eta autetxik uh, eh, ozenki uh, itzak uh, eta ekintzetara pasadadin eskatzen diotelarik uh, badua, ez, orduan hori izan bolitaike uh, eh, lehen bilana, ez dela izan uh, bake prozesu honen uh, baitan uh, preso eta ieslarien etxeratze bidea albiditu duen uh, ministroa. Mhm. Hor, erraiten zuen, uh, ikusiut bere saldi bat, eh, bere demisoa piskata ipatzerakoan, erraiten du uh, eh, dimisoa emaitea batzutan erresistentzia egitea da ere. Zer diosu? Ba... Uste zu mugak ben... bazituela frantziako gobernoaren ba, gandik? Ba, bai, mugak dudari gabe eta mugak baino gehiago dez eta azken uh, aste hauetako uh, ez da bai da salbuespen eh, e, egoera eta nazionalitatearen kentzearen inguruan argiki azaldu du uh, eh, emazte horrek uh, eh, zituen desadostasunak eta orduan bai, desadostasuna ez da lortzen bideratzen eta e, eta nuke zure helburuetara elzen, ba bai kreson mugekin izan behar zarela eta baliteke ere euskal gatazkaren konponbidean ere eh, mugauek egotearena, baina ala eta guztiz eh, legearen baitan uh, pausoak eman uh, zitekeen eta, eta ez ditu hauek uh, Mm Uh, etorri zen uh, eh, garaibaten duela zakit gehiago zomat demora, bai honara etorri zen Christian Tobira eta eh, hitz bat errantzuan interesatuko zela ere egoera hori eta beraz pausu falta hori bere uh, buru gainean emaiten duzie, adibidez, bake bidaren izenean kritika berari egiten duzie bereziki? Ez, bera da nik jango aizbergaren uh, bat eta eta publikoa den uh, pertsona bat, baina ez bada mugitu eh, gai inguruan, eh, hori baino pertsona bat baino aratago doa, uh, borondate ezabat estaduarena, bere uh, jola behar den bezala betetzeko uh, gai inguruan, gero bere inguruan kristalizatzen da, hemen eskualegian, uh, gehiengoak nahi duelakotz, uh, iraganeko hori aldei atera bat atseman, eta presuen hauzian etxeratze eh, prozesu hori eh, garatu, orduan bai, bere figuraren inguruan kristalitzatu da, uh, berak ere uh, ortarako deklarazioak egin ditu alakot, eta, eta egia da ere, itxaropen bat sortu duelakotz, ba, bere ibilbidea dela, eta bere ezkertia hartasuna, orduan, bai, guzio horren ondorioa da, orain bera jomogan ah, gelitzen dela. Mhm. Egia da, tobirak bazuela irudi hori, esperantza emaiten zuen irudi bat, azkenean ere ez? Bai, bai, dudari gabe. Uh, iz, bentsatzen altzen, uh, eh, uh, eh, izan zitekeela gobernu hortan, uh, bake prozesuaren beharra neurtuko zuen eh, emaztea eta uh, lortuko zuena eragiten uh, gaur egungo frantxez gobernoa oktaratzeko, gero uh, behalako, ez da ez lortu. Uh Hor, uh, dute beraz bere ordezkoa Jean-Jacques Urvoaz izan entzela, diputatu sozialista bretoia, uh, ezagutzen duzuen pertsona bat da, bera? Ez, berarekin eh, ez dugu eh, ukan uh, eh, ahemanik, bia egan, ez da ere elkarrizketarik, orduan uh, zaila jakitea uh, zenolko uh, irizpiderekin uh, doan uh, gatazkaren gaiaren inguruan egia egan. Mm. Baina, bon, bada Manuel Baltzen uh, urbileko bat, bederen hori esaten, <laughs> esaten da, eta, eta prentsan ere hori adierazten da. Orduan, uh, ba, ikusiko, ikusiko, jere zaila ikustea, baina gaur egun frantzese estatuaren uh, gugu eta uruko jortan uh, araudi uh, berezien uh, garapena eta salbuespen uh, egoera horren luzapenean sinesten duen gizon bada. Mm -hmm. Uh, Azkenean hor, eh, bada lan, ezagit, nola ikusten duzien, baina eh, lan bat berriz azteko beharra ikusten da, aldaketa horrek ilan, bada olako indar uh, eh, berritze behar bat eh, ere berdin, ikusiz eh, aldaketak badirela, piskat berriz astea dena? Berri, ez, berriz astea dena, ez, eta, eta gero eta aliatu gehiago bilatzearena uh, Frantzia mailan jende horren gana eragiteko. bada, badira deputatuak lanean ere ari direnak eta segituko da eta eta jango eh, nuke eh, indar berdinarekin eta intentsitate berdinarekin. Uh, orain, uh, momentuan zer egaiten aldugun segitu behar dugula eta horregatik ere zorbonako zorgonako antolatzera joan dira eta segituko dugu uh, lantzen Parisen gaindi uh, prozesuaren garapenaren aldeko iritziko jente hori justuki eragiteko uh, gobernuaren gainean eta ministroa hoen gainean. Mhm. Horritara uh ziz beraz gaur zorbonan eh, eh, ziztela, ipatzen dugu bezala ere berrietan. Eh, olako itzorduak Parisen antolatzea uh, garantzitsua da? Hemengo problematikak azkenan uh, aratek ere? Be, bai, denak uh, hartu gira zek gutit katatu egoera eta bakrezko zesua frantzes medioetan. Eh, badakigu eh, nahi badugu jendea interesatzea ba, gu momentuan anion behar dugula gure eh, balia bidetatik eta gure indarretatik informazio hori ekartzera gu sinetxea gira iritziko jente baten eh, sogerak ekarriko duela ere eh, jatamendua latzearena eta interesa sortzearena eta helburua hori da ere zorgunarekin oski konkretuki joatea ulertzera nola bideratuko dugun a, euskal preso, politikoen etxeratzea, ze tresna sortu beharko ditugun, oktarako jurista talde baten sortzearen apustua egiten dugu, baina ere gait nuen bada garaia frantses universitarioak interesatu daitezen hauen lokaldean, eraikitzen ari den e, prozesu bati eta eta baki prozesu horren uh, erla edo historiua kontatzearena eta eta hortarako uh, eh, gaur sorbonan izango gira eta izango gira ere uh, geroan uh, bala, uh, sektorez sektore edukinak sakontzen, eh, espikatzen eta garatu alizateko. Mhm. Eta ikusten duzu, justuki, inguru hortan gauzak uh, pizten direla, interesak pizten direla eta lan gogoak ere alde hortatik? Be, Zorbonan bera antolatzearena uh, mintegi uh, ziklo hori seinale da. Eh? Pariseko konferentzia eta gero uh, Zorbonan den uh, ikerketa talde batek jotzen du gure gana bertan parte hartu baitzuten, eta ganez, bon, interesatuak ziste elkarlanean joan gitena horren jokatzera, beraz bai, bada interesa. Uh, eta ba, dugu ere gaur eguna, ba, jurista batzuk, konziente, hoien ardura dela ere, eh, hortan ekartzea, gogo eta hortan parte hartzea, eta hoiek baino haratago uh, lankide behiak maitea eta uh, alik eta gehien eh, implikatzea eh, dinamika honetan eta jangonik gehiago, benetan uh, pausoen garapenean. Beraz bai, ez gira lehen bezala hain solatuak, isolatuak baditugu bide lagun uh, behiak eta sortzen, sortzen ari da interesa bakeko zesu horren inguruan. Anaiz furosas gurekin eh, ginuen bake bideako kidea, milesker. Be, milesker zuei. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Asteuntako kanpoko mintzaldian, segitzen alko dugu orzaizen iraganden bake prozesuari buruzko debatearen bigarren partea. Dela amos bat egun, eguzki urteaga, soziologoa, Mikele Paltza apesa, Anaifun Osaz bake bidea mugimendukoa, Frederik Espainiak senatura eta Jean-Pierre Macias universitalaria entzun ditugu. Bake prozesua zerteik heldu den, zertarako den, zen ere aitut. Aldiuntan, publikoarekin izan den debatea segitzen alko dugu astezken agatsuntan, behatzeuntan, euskari irratietan. Errepika, ortsigunean, oren batean, iruleiko irratian. Zure irratiarekin komunika ezazu, goizberri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia, partekatu, ikusten ari zirena, kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez zure kontaktuetan gehi gaitzazu 0 sai, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi 0 Igatia elgarrikin egin ezagun. putzortan bukatzen da gaurko ezinketa, bihar elkartzen gira hemen usaiako lekoan bostak eta seiak artean hori ez aldatzen eta ostegunero bezala gainera Fred Beruet gurekin izanen da eta biharko taldea, bihar aurkeztuko dauku Dear Hunter, ez dakit nola aurkeztu behar den edo hauzkatu Dena den, estatu batuetatik heldu dira, beraz, zolako akzentu, eder batekin entxigur, erran beharko da. Euskal Iratiak puntu eus webunean aldiz, horretarazten antzet beti, berri zentzuten alditu zela, kronikalariak, gomitak eta beste guziak, usaian bezala. Seiak Euskal